sisa mateni dulurku, lan kadhe apa pertimbanganku arepe wong buta urip kok nggo medeni nalar iki kepiye mongko gek buta weda disarengi wong lau. <laughs> Ayo mlayu wong buta urip kok nggo. Lau wis Bulandar. Butane kabeh wis padha mlayu. Bareng punanten sing pejah wajar. Niki mau sing sing mlayu buta wedok bojone sing penyan pejahi sing jenenge Kricik-kricik niku wau. Iya. Kaya oh, duwe bojo bar panjenengan mon sing satya ora di bojo buta malah duwe. kebetulan ningali mriko ya lha. Delok butane. Lah iya, mentak nggo medeni bulane urip. <laughs> Nggo iki ya ora kena, buta urip kok nggo ae. Bareng lunga menyak aku. Bapakmu mau menyang endi Petro? Ari ah, kono apa pun riyen kali Bagong. Pun nututi Kang Rayi Ndara Wibisana medal Jumantoro. Si aja nganti dadi pangarsa-arsane Koko Prabu Ayu Enggal padha mbadhetake nggone lumaku. Monggo kula dherekake. Sinarita kocapo Raden Lesmono. Nglajengaken nggenya lumaksana nyat sangka palenggan. Datang kaeksi sak nyata wis manjing jroning wanadri. capo-capo ingkang pinuju lenggah wonten ing Palengganagung Kraton Pontomati Prabu Sri Bathara Rama sakmunya prisa para kadang sami ngadep alon lenggah ira panengi genjo kang winoro sisa kota kue ngang kinari sinam beting tarito katon drajeging negoro ponto wadu wong agung istri batoro romo kahadep raden lesmono lan raden wibisono menopot ini bambang sengguno Sumrambasa ngerpati Jaya Sugriwa ing wis ngatur pasib aning para Rimondo. wong aku isa punya perisa glaring purwat nyebul sami ngadep ing ngriku arsa paring pangandika mangkare kekalih kang pinuju ngadep wonten ing Abiyantara kepareng pangdas paindriya katon mambang iwang aruno ka tinik praning akoro ku sabtaning kukil rinkan mikoro hitungan kaya tetimbangan katon wis gagat raina oh. anuman prayoga no jeneng sira ngadep ana ngarsane ingsun kula nyuwun dawuh sinten mengko kadangipun dimas Pesman Lesmono lan Dimas Wibisono sakwise prayoga padha swanana ngarsanipun Kakang Yayi padha basuki. Kula nuwun ngampi pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang tunggal menapa. Pri paduka kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten sak andhaping padha. Nadaning kraya semanten iki manggih widodo anggen kula nderaken Kang Mas Lesmono kunjuk wonten ngabiyantara kepareng ngaturaken pangabekti Koko Prabu iya Dimas pun kakang trimo dening para yai ngaturake pangabekti marang Kadang Werdo kula nuwun inggih kula nuwun Kakang Nerpati kabeh Purwadya Bala enggal padha tatan kanthi midhangetake anggone ingsun semedya wawancara inggih to jauh kados sampun boten kirang prayogi pangaturing Purwadya Bolo ngadep wonten ngabiyantur. Syukur bejo sewu. Bimas Wibisana. Kula nuwun wonten paring dawuh Koko Prabu. Rikala semono Dimas ngaturaki menawa bakal ana bebaya kang anekan awit ing kono. Bebaya iku bakal ngancam sirnanipun Kakang apa dene kadangku yayi Lesmono. Supaya aja nganti ana kedadian bebaya iku manjing ing Praja Pancawati mangsa Budha Dimas anggone Angrika Daya Yayi Wibisana Koko Prabu menawi mitrusake wawasanipun ing rayi ing wedal sedalu menika mangke para wadyabala tuwin para abdi sampun ngantos sami mendro awet dumugi ning Durjana lan botenipun wedal dalu menika mangki. Lan Koko Prabu kekalih kulaturi sing idan wonten salebetipun cupu manik astagina. Supados diusingitaken dumateng ingkang abdi yoga kula anggeran uman wonten ing kancing gelung sampun ngantos kawistara. Lesemono kula nuwun wonten paring dawuh. Dina iki jeneng Sira Yayu. mirengake marang ature adimu Wibisana menawa pun kakang lawan Dimas kudu sing ngidan ana sak jeneng tuku maneh Astagina dalaran durat moko bisa teko ya dina iki ora ya dina iki tekane besok biar aino kamunto tanpa ana durat moko ingkang manjing ing praja Pontowati gambarake yang utusan sangka ngalengka Bali dalan iki Koko Prabu ingkang rayi ngestu padha dalem-dalem Kakang Nerpati sakwise ingsun iki mengko singit dan Wadyabala didhawuhi bengi iki ora kena padha krasa marlupa ngestakaken dawuh timbal dalem Dimas kuwi bisana Rupa Prabu cawisna dupumane Astagina bakal ingsun anggu singitan bebarengan marang Sudarawardhamu Yayi Lesmana Wong ngestakaken dawuh timbal dalem semono senggono sakwise ingsun singidan mangsa budha anggon sira bakal nyingetake supumane ingkang isi jeneng ingsun apa dene Dimas Lesemono ngestu padha dawuh dalem kanthi sikro kula kang kumiyang tampo prangkang samya medali lir tatit wileteng kono nyangkung manguntang mimpin yang sangat di mimpin Selatin yang medali Anggir senggono, pulau paman wibisono. menika supumane Atogina kula dhuwit nyingetaken sampun ngantos kawistara prayogi pun paringaken wonten kanting gelung kewala. Wan Kakang Nerpati sampun kula pasrahaken panjenengan kuwit menika Purwadya Bala sampun ngantos sami tilem. Mengkono Yai, jaluk pamuju tak budhane supaya banjur njaga negara sing kali tetep aja nganti kelakon ana durat hukum anjing prodo pancawati pekaten. Thank you. apa kanggo si keping ayuda angembat godo katon mandi pindi nyetono traing kang utama kang Kanjeng Dimas. Kabeh para praguisa lungo-lungo. Bengi iki diputusake ana ngresak dalem ing Asinul, kabeh ora kena padha turu. Jogo ana ngarep lawang regol negara Pontowati aja nganti ana durat muka Kang Manjing. Mitru sangka wawasane sesembahmu Yayi Wibisana. Maling teko ya bengi iki ora ya bengi iki. tekan sesuk biarahin uranut gambar gambaraki yang utusan sepuk ngalengko mundur bali dalan yang ngaten kulo sak rencang kepareng toto toto samin jagi wonten pintu regol yo sing hati hati uraming kowe sak konto aku sing bakal anguwati ojo nganti poro konto kantam perjurit konto wati ngelirwa aki dawu yo yo yo Petruk lan Bagong kula ndara kula ndara kula ndara ndara kula Kowe kabeh dina iki padha mangertiya yen Gustimu Koko Prabu wis singidan ora perlu tak tuduhake nggone singidan nanging wae ana srana amrih kalis ing bebaya kowe bengi iki ora kena padha turu durat moko teko yo bengi iki yen ora teko bengi iki bali dalan. Oh, ajre iya. Ya, nganggu hmm? nganggo syarat melek sewengi. Kowe karaku Bagong lan kabeh para prajurit Pancawati ora kepareng turu bengi iki kuat ora kowe. Ana aku genah kuat kaya wong aku kulino melek. Bagong kae ditarik ora. Wong semene iki mripate sing ngombo dhewe aku. mesti kuat aku, meleleng aku. Mongso sok lakonan. mripat kowe meleleng, mongso wurung ora turu temen. <laughs> mongso wurung ora turu temenanan. Wong wis diomongi penging turu kok mongso wurung ora turu temenanan. Barang wong melek ya miturut nek pikire ki seneng ki kira-kira ya kerandha kuat melek. Melek ngono yo ana hiburane ngono. Ha, iso. padane kaya dulanan domino pemain ora malah ora meleh hiburan iki tegese iki weruh-weruh barang sing mudhek ngene Kowe tak parangke padha jaga nang pintu nomor loro. Ora kena padha turu angger mengko padha turu ngati-ati. Aku tak jaga nang jimantor. Oh iya, sedika, sedika, sedika.

kadi langit maambang tepat kulan apa maneka lintang toyoku kusumo yuwono sumawu perjute isih do melek. Aja kuwatir sakwise iki padha njogo ana negara Pontowati aku bisa gawe amrih wadyabala padha turu. Nggih. Aku njaluk tulung tak srananane matek dayane ngaji pesi penyirepan ning aku golek nasrana jukukna lemah taun kira-kira sak sikut jerone. lemah taun niku napa wong semono tuane kok ora ngerti lemah taun lemah keramatan tegese lemah jeron kuburan hmm. lho hmm? kowe wae kono lho aku ki nek karo kijing wedi e engko aku tangi engko terus mayite mak ngarah gendera sikut. Heeh, ah, nek tak sikutmu rak cendhek. Tak cukupane. Wis, <laughs> wong kuburane petenge raja nak kok. Mbeki ngopo, Lung? Cintuk tawone. Aja nanggon sing ana tawone. Wis. Niki pon entok niki njuk diwur-wurke tegak napa? Kok diwurke tegak kepiye diguan. keblat papat limo panter aku tak ngening kecit taning rasa gon munguang kue nyebuto tak buang ngalor sing lor do turu sing kidul sing kidul yo do turu sak piturute tak buang ngalor sing neng lor do turu sing tak buang kidul wong sing nang kidul do turu tak buang etan sing wong wetan yo do turu iya tak buang ulon wong sing nang kono ya do turu ana sing tangi ning sing kira-kira ora gedhe ayo nek tak cilik mono nek kowe mesti menangi tekate ya lho wis tok buang ampun aniki turah sejimpit emplok nek buang men metu mati. Yen pancen iso buang togok nun, ayo padha mlebu. Mangke nek tesih do melek ora. Sinari toko tapu Raden Nurutrigo sawu manjing marang Praja Pancawati. Matek daya panyirpan sak nalika sak ananane para prajurit Pancawati. Raos marupa saenggo kelalen sare padha sanom. ora kena padha krasa ngantuk lho. Nggih. Kelaran iki wigati tumrape negara. Sewengi iki wae kowe padha beta melek aja ganti krasa ngantuk. Ah, Ora-ora male, ya blebu ora wae. Ora Romo, Romo. Hmm, hmm, hmm. Aku malang glayem-glayem. Wah. Hmm, ning ora ora turu pak aku, ora turu aku. Ketoke glayem-glayem ning ora turu. Niki senajan kados menapa kraosipun marupa ampun nganti kesupen sare. Awit ing kula jagi menene kados wonten mari wayahe. Eh wayahe wayahe wayahe. Wayahe. Bripeni. Wong ngendika aja nganti do turu kok mas doting glayem. Wah, oh, aku ora kuat tenan. mongso budu wis kuat kuwatno aku wong tuwa sing ora kuat ki geger. Eh kudune ki ya jaga ki ya jagane aku dunia Sing tuwa turu kok sing nongkon kon melah. Melu turu ana apa-apa luwes dadi parang tuwa. Ah, wong sing ngarepe do turu kok awake dhewe sak penah. Wis anae do turu ya turu. nek kancane do melek ngono ya melek hmm? Gusti Mutri Gonggomo neng ndi? Nekae apa? Kepiye to, Gob? Mumpun do sami tilem. Aja seru-seru le omong kuwi kok nek do tangi. Ora, ora ora nek tangi. Wis aja kuwatir ayo saking nggone padha goleki sinuwun Pancawati tak gawane ning Alengka. Sing ati-ati lho, aja nganti krasa muni wara seru-seru ndak mengko do krasa nek ana wong mlebu do tangi. Ditututi Gusti Menawa.